Քաղաքագետի ամբիոնից ելույթ է ունենում քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի մերօրյա զարգացումներն են։ Եթե հիշում եք, կա այսպիսի ժողովրդական արտահայտություն. երբ եզն ընկնում է, դանակավորները շատանում են։ Փորձենք Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի Մերորյա զարգացումների եւ արկա իրողությունների համապատկերում իմաստավորել դարերի խորքից մեզ ասած այս բանահյուսական ասույթը։ Հասկանալի է, ընկած եզան դերում կարծես թե մենք ենք։ Մեր պատմական բնորանում միջազգային իրավունքի նորմերի հիման վրա դե ֆակտո անկախ եւ ինքնիշխան պետականություն կերտող Արցախի ժողովուրդը։ Ավելորդ չհամարենք, եթե զուտ հիշեցման կարգով նորից նշեմ, դե ֆակտո եւ ոչ թե դե յուրե, քանզի միջազգային հանրությունը իդեմս միավորված ազգերի կազմակերպության եւ նրա օժանդակ կառույցների կարելի է ընդհանրել կամ տակավին լրիվությամբ չի հասունացել աշխարհի քաղաքակիրթ կառավարման նպատակով իր իսկ ընդունած եւ հանրահրշակած առանցքային սկզբունքը Ազգերի ինքնորոշման իրավունքը հավուր պատշաճի եւ անխտիր կիրառելու համար կամ թե հստակ գիտակցելով հանդերձ դրա կիրառման հրատապ անհրաժեշտությունը, այնուամենայնիվ Արցախցու ասած էլի իր էշն է քշում։ Ու հին ժամկետած ավանդույթի ուժով խտրական մտեցում ցուսաբերում այս կամ այն ժողովրդի ազատության վեհ ձգտման նկատմամբ։ Ոստի դարձյալ ենթադրենք առաջնորդվում է ուժն է որոշում իրավունքը հորի սկզբունքով, որպես առաջնահերթություն ընդունելով նախ տվյալ տարածաշրջանում եղանակ թելադրող կամ դրա հավակնությունն ունեցող գերտերությունների շահերը, ի լրումը նաև առաջացած հակամարտ իրավիճակում արերևույթ ուժեղ կողմ դարձած պետության տարածքային նկարտումները եւ ահավասիկ միջազգային հանրությունն ավելի քան 3 տասնամյակ շարունակ ավելի կոնկրետ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ից ի վեր են առ այսօր, համառորեն, ինչու չէ, նաև կամայականորեն խուսափում է իր պետական անկախությունը հրճակած Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի հանրապետությունը դե յուրե ճանաչելու միջազգային համընդունելի իրավական հրամայականից։ Է, ճարահատյալ ասենք գլուխը քարը, թե ՄԱԿ-ը կամ միջազգային ընտանիքի անդամ որևէ պետություն հրաժարվում է դե յուրե ճանաչել Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքը եւ այդ հիման վրա ինքնահարճակված Արցախի հանրապետությունը բայց ահա ինչ ասենք մայր հայրենիքի Հայաստանի Հանրապետության տարբեր ժամանակահատվածների իշխանություններին ու դրանց ղեկավարներին սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից մինչև Նիկոլ Փաշինյան Այդ հերթագայության մեջ անշուշտ նաև Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին, ովքեր գլուխ նավազի մեջ թաքցրած ջայլամի կեցվածքով նույնպես խուսափել են հույժ կարևոր նշանակություն ունեցող այդ իրավական ակտի ընդունման Արցախի հանրապետության իրավական ճանաչման քայլից անտեսելով ու ձերքից բաց թողնելով բազմաթիվ հարմար ռազմաքաղաքական պահերը Մեղմ ասած, երևի թե մոռացել են, որ իբրև հանրային ու քաղաքական գործիչ, ավելին իբրև Հայաստան պետության առաջնորդ իրենցից յուրաքանչյուրի ծնունդն ու կայացումն իրականացել է բացառապես Արցախյան շարժման շնորհիվ։ Բացառությամբ իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի, ով 2018-ի մայիսին Հայաստանի առաջնորդ է կարգվել, արեմուտքի առաջադրած գունավոր հեղափոխության կամ գունավոր հեղաշրջման միջոցով։ Կարծես թե քանդելու, փոշիացնելու համար հայոց անկախ պետականաշինության ընթացքում մինչ իրեն ստեղծված քիչ թե շատ գնահատելի ազգային պետական ու հոգևոր արժեքները։ Եվ հիմա, երբ տանուլ է տրված 2020-ի 44-օրյա պատերազմը, Արցախի ու նրա ճակատագրի շուրջ շատացել են, այսպես ասած, դանակավորները։ Իսկ պատերազմը, համոզված եմ, տանուլ է տրվել բացառապես Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների վարած ապաշնոր, անձեռահաս, ավելին բարիզ բոնիմաստով ապազգային քաղաքականության հետևանքով, բայց ոչ երբեք հայրենիքի պաշտպանության անձնվիրաբար իժեն ելած արցախցի, հայաստանցի, սփյուռքահայ քաջորդիների հայրենի ուսումնասիրության ու մարտունակության պակասի պատճառով։ Եվ ահա Բաքու թե Անկարա, Վաշինգտոն թե Բրյուսել ու Մոսկվա յուրաքանչյուրն իր վճռորոշ դերակատարությունն է կարևորում պատերազմի հետևանքով մի բուր մնացած այս հողակտորում իբր թե վերջնական ու կայուն խաղաղություն հաստատելու Իրականում համատեղ գործարքից իրենց հասանելիք եւ իրենց ցից յուրաքանչյուրի ախորժակին հավասար մսակոտորը ստանալու համար Այսպես, Բաքուն ու Անկարան համառորեն պնդում ու տարփողում են ամենուրեք, թե 2020-ի պատերազմի շնորհիվ իրենք արդեն վերջնականապես լուծել են Ղարաբաղի խնդիրը։ Անկամ ասում են, թե իբր այլևս չկա նման տեղանվամբ որևէ աշխարհագրական տարածք, այլ կա Ադրբեջանի մի տարածաշրջան, որտեղ նաև երկվոր, այսինքն այլ երկրներից գաղթած եւ այսպես ասած պատմականորեն ադրբեջանական հյուրընկալ հողում ապաստանած հայ բնակիչներ են ապրում։ Ինչպես ակնհայտ տեսնում ենք, իսկը բնացին քոչվոր հավաքականության զառանցանք է դա եւ ուրիշ ոչինչ։ Եվ վերջապես հայ բնակիչներ, ովքեր իբր թե ներկայումս ադրբեջանի քաղաքացիներն են եւ ում կյանքի անվտանգությունն իրենք երաշխավորում են, ինչպես որ համաձայն ադրբեջանական համանadrության ու օրենսդրության ապահովված է այդ հանրապետության մյուս բոլոր քաղաքացիների անվտանգությունը, քաղաքացիական իրավունքներն ու ազատությունները։ Իսկ տարածք շրջանի այն հայ բնակիչները հավելում է այդ երկրի ինքնագոհ ու գորոզամիտ չափից դուրս լկտիացած նախագահը, ովքեր չեն ուզում ապրել ադրբեջանական իրավայենթակայության ներքո, կարող են բնակության մեկ այլ վայր ընտրել իրենց համար, իհարկե, ադրբեջանի սահմաններից դուրս մեկ այլ երկրում։ Իլհամ Ալիև անկասկած քաշ գիտե, որ Արցախի հանրապետության ոչ մի հայ բնակիչ երբեք չի ցանկանա փոխել իր քաղաքացիությունը եւ ապրել մինչեւ ուղն ու ցուցը հայատյացության ախտով ներսծված ադրբեջանական հանրության մեջ, հետեւապես եւ հազիվ թե գետ 1 հայ ցանկանա բնակվել Ադրբեջանի տարածքում։ Իսկ դա այն է, ինչին իրականում ձգտում են Բաքվի իշխանավորները, այսինքն Ադրբեջանն առանց հայ բնակչության։ Ընդ որում դա այն նվազագույնն է, որին ձգտել ու ձգտում են այդ արհեստացին պետության բոլոր ժամանակների իշխանությունները, սկսած անցած դարաշրջանի երկրորդ տասնամյակի վերջերից, երբ Թեֆլիսում հրճակվեց, ապա եւ թուրքական սվինների օկնության Բաքվում իր ворժը հյուսեց այսպես կոչված Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը եւ որի իրավաժարանգորդն է համարվում ներկայիս Ադրբեջանի հանրապետությունը։ Առավելագույն նպատակը, ինչի մասին տարիներ ի վեր բարբերաբար հողորտում են Բաքվում, Հայաստանի Հանրապետություն աշխարհի քաղաքական քարտեզից հեռացնելն է եւ Հայաստանի տարածքով մեծ սուրան կոչեցյալ արկածախնդրական ծրագրին մաս կազմելը։ Պատահական չեն ադրբեջանական զինուժի շարունակական ագրեսիվ գործողությունները ինքնիշխան Հայաստանի պետական տարածքի ուղությամբ, ինչպես Սյունիքի, նույնպես եւ Գեղարքունիքի եւ այլ մարզերում ցավալի է նշել, այնուամենայնիվ ստիպված եմ նշել, դարձյալ պաշտոնական Երևանի բարիս բոնի մաստով անտրամաբանական պահվածքի կոնկրետ շկրակել կտրական հրահանգի հետևանքով է, որ հայոց բանակի դիրքապահ ստորաբաժանումները անցած սեպտեմբերյան բախումների ընթացքում ստիպված են եղել նահանջել տասնյակ իշխող դիրքերից, ինչի արդյունքում Տշնամու զորքերը բավական խորացել են Հայաստանի սահմանամերձ տարածներում 2021 թվականի մայիսի կեսերից ի վեր բռնազավթելով ընդհանուր առմամբ ավելի քան 140 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Թե որքանով է դա համապատասխանում հարավ-կովկասյան տարածաշրջանում այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանի հաստատման տեսլականին, ինչի մասին համառորեն բարբերաբար պնդում են Հայաստանի գործող իշխանությունները, անձամբ ես դժվարանում եմ պատկերացնել։ Առավել եւս, որ թե Բաքուն եւ թե Անկարան իրենց հերթին շարունակաբար պնդում են, թե թուրքական սահմանները սովորաբար անցնում են այն տարածքերով, որտեղ տվյալ պահին կանգնած են թուրք ասկերները։ Ասել է թե Հայաստանի ներկայումս բռնազավթված տարածքներն այլևս ադրբեջանական են եւ վերջ։ Արցախցու ընդունված խոսք է։ Թամամ խոսքը էշին են ասում, բայց այդքան էլ թամամ խոսք այդ դեպքում ում են ասում ընչակաղ Բաքուն ու Անկարան ինքներ ճշտեք։ Ինչևէ, լավ, Թվացյալ ընկած եզից իրենց հերթին ինչ են ուզում Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը կամ ընդհանուր առմամբ հավաքական արևմուտքը։ Նախ եւ առաջ մի բան. Ռուսաստանի վերջնական արտամողում հարավային Կովկասից, որտեղ ռուսական ներկայություն այսօր արկա է միմիան Հայաստանում եւ Արցախում։ Հայաստանում Գյումրիի ռազմակայանի տեսքով եւ հայ-թուրքական ու հայ-իրանական սահմաններում ռուսաստանյան զորքերի սահմանապահ առաքելությամբ, որ համաձայնեցված է Տակավին 1992 թվականին կնքված Երևան-Մոսկվա միջպետական պայմանագրով։ Իսկ Արցախում ռուսաստանյան զորախմբի խաղաղարար գործառույթով ամրագրված 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից 10-ի մոսկովյան երրակողմ հայտարարությամբ Միևնույն ժամանակ մասնավորապես Վաշինգտոնի, հետևապես եւ Եվրոպական միության առաջարկած խաղաղության համաձայնագրի նախագծով նախատեսվում է Արցախի հանձնում Ադրբեջանի իրավային թակայությանը, Արցախայության անվտանգության ապահովման միջազգային երաշխիքներով հանդերձ, ինչի դիմաց հավաքական արևմուտքը բնականաբար այդ կազմում Միացյալ Նահանգների ներառմամբ Հայաստանի խոստանում է 20 միլիարդ դոլարի միանվագ անհատույց օգնություն։ Ինչպես տեսնում ենք, Արցախի շուրջ միջազգային առողջարքը տակավին աջմիական է։ Պարզապես քանի գնում Արցախի դիմաց առաջարկվող գինն է շեշտակի աճում։ Անշուշտ հիշում եք Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի հրապարակավ բացահայտումն այն մասին, թե Իլհամ Ալիևը Սերժ Սարգսյանի խոստացել էր 5 միլիարդ դոլար Արցախը հանձնելու դիմաց։ Իսկ Սարգսյանը հակադարձելով 6 միլիարդ դոլար է առաջարկել Ալիևին Արցախից ձեռք քաշելու դիմաց։ Բելարուսի նախագահը հիշեցնում եմ, խոր ափսոսանք էր հայտնել, որ Հայաստանի նախագահն այդպես անմտորեն հրաժարվել է նման ահռելի գումարից։ Կարելի է ենթադրել, ասենք ինչու ենթադրել։ Պարզապես համոզված պնդել, որ եթե Հարևան Լեհաստանը պաշտոնական Մինսկին նման մեծ գումար առաջարկեր, ասենք թե Բրեստի կամ Գրոդնոյի համանակից մարզը Վարշավային հանձնելու դիմաց, ապա Բատկան, այսինքն Ալեքսանդր Լուկաշենկոն անպայման սիրով կհամաձայներ, իսկույն եւ այդ համապատասխան սրբագումներ կատարելով երկրի հիմնական օրենքում համանadrության մեջ։ Ինչ արած։ Սա է ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի դաշնակցի Բելարուսի առաջնորդի բարոյական կեցվածքը։ Ահա թե ինչու ստիփված է միայն անկեղծ ափսոսանքից զգացումով ասել. «Ո՞վ բամ զքես հարգելի Բելարուս ժողովուրդ, կոնտրիալ չարչի առաջնորդով»։ Լավ, քարը գլուխը հավաքական արեմուտքի եւ իմ մասնավորի նաեւ Բելարուսի առաջնորդի հետ։ Հասկանալի է, թե երկու դեպքում էլ մեր այս շագերտների մեջ ասած անշահախնդիր արեմտյան բարեկամներն ու Բելարուս դաշնակիցն ինչի են ձգտում։ Իհարկե, ձգտում են ոչ այլ ինչի, քան ադրբեջանական էներգակիրների նավթի ու գազի անխափան հոսքին դեպի արևմտյան երկրներ ու նաև Բելարուս։ Իսկ Լուկաշենկոյի պարագայում Իլորումն մեր մեջ ասած, թեկուզ դավաղուց ի վեր ամենուրեք գաղտնիք չէ, որպես հանրային զավեշտ Ադրբեջանի առաջին տիկնոջ, երկրի առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան խանումի անմոռաց տակ գգվանքների հետագա շարունակմանը։ Ինչ խոսք, նրանցից եւ ոչ մեկին էլ ամենևին չի հետաքրքրում ու դույզնիսկ չի անհանգստացում Արցախի եւ նրա ժողովրդի, այսինքն մեր բոլորի ճակատագիրը քիչ առաջ նշածս գործարքների իրացման պարագայում։ Ասել է թե պարզապես թքած ունեն մեզ վրա, ինչպես որ մենք թքած ունենք իրենց վրա։ Իսկ ինչ է առաջարկում Ռուսաստանը։ Ավելի ճիշտ, ինչ շահաբաժին է ուզում մեր վաղեմի ավանդական բարեկամն ու դաշնակիցը։ Մեկեն ասենք, ուզում է այն, ինչ չեն ուզում եւ ինչին կտրականապես դեմ են թե հավաքական արևմուտքը, ներառյալ նաեւ Միացյալ Նահանգները, թե Ադրբեջանն ու Թուրքիան, որպես եղբայրական տանդեմ։ Այո, չեն ուզում Ռուսաստանն այսուհետ մնա հարավային Կովկասում, ավելի կոնկրետ հարավային Կովկասի գոնե հայկական եզերքներում, Հայաստանում եւ Արցախում։ Քանզի տարածաշրջանի մյուս երկրները, Վրաստանը եւ Ադրբեջանն ահա տասնամյակներ ի վեր դադարել են համարվել ռուսաստանյան ազդեցության գոտիներ, Մոսկվային ստիպելով իրենց տարածքներից դուրս հանել ռուսական զորքերը։ Հարավկովկասյան տարածաշրջանի միակ երկիրը, որտեղ, ինչպես նշեցի, 1992 թվականից ի վեր արկա են Ռուսաստանի զինված ուժերը, Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Միևնույն ժամանակ ահա արդեն գրեթե 2 տարի է, ինչ ռուսական զինուժի համանապակ զորախումբը խաղաղարար առաքելություն է իրականացում 2020 թվականի աշնանային պատերազմի աղետալի հետևանքով Բալզակյան շագրենի կաշվի վերածված Արցախում։ Խաղարար Արաքելյան ժամկետը, որի մանդատը, ինչպես գիտեք, ի սկզբանե եւ առ այսօր չի ստորագրել պաշտոնական Բաքուն, լրանում է 2025-ի նոյեմբերին։ Այսինքն ավարտին 3 տարի է մնում։ Իսկ այդ ժամկետը երկարաձգելու համար կարևոր է պայմանավորվող անխտիր բոլոր կողմերի համաձայնությունը։ Մոսկվան բնականաբար համաձայն է, Երևանը նույնպես։ Ինչի մասին Հայաստանի վարչապետը հայտնել է հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում կայացած երակողմ հանդիպումից վերադառնալուց հետո Երևանում, բայց ահա նույն վկայությամբ Բաքուն համաձայն չէ։ Նախագահ Ալիևն այդպես էլ հայտնել է Սոչիի հանդիպմանը, իսկ Ռուսաստանի նախագահի հետ առանձնազրույցում պնդելով, թե իբր Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուծվել է վերջին պատերազմում, նշել է, որ տարածաշրջանում ռուսական խաղաղապահների ներկայությունն արդեն իսկ անհրաժեշտություն չի ներկայացնում։ Մոսկվան իհարկե դիվանագիտական միջոցներով շարունակի այդ հարցում Բաքվին համոզելու իր ջանքերը։ Անզամբ ես չեմ բացառում, որ Մոսկվան կփորձի այդ նպատակով օգտագործել նաև Թուրքիայի ազդեցությունն Ադրբեջանի վրա, ինչ-ինչ նոր խոստումներով շահագրգռելով Անկարային, թեկուզ եւ հստակ պատկերացումը գիտակցում է, որ Բաքուն ինքնուրույն ոչինչ չի ձեռնակում եւ ինչ անում է, սկսած Արցախի դեմ 2020 թվականի աշնանային պատերազմից մինչև Հայաստանի տարածքի նկատմամբ իր ներկայիս ագրեսիվ նկարտումները Ինչ մնաց է Արցախում ռուսաստանյան խաղաղարարների առաքելության երկարաձգման հարցում իր անհամաձայնությունը իրականացնում է բացառապես Անկարայի հրահանգով։ Ասենք կրկին կշեշտվի դեպի Թուրքիայի տարածք եւ այնտեղից արեմտաեվրոպական երկրներ ռուսական գազի մատակարարման համար նախատեսվող երկրորդ հոսքագծի հանգույցի հաբի ակնհայտ շահավետությունը թուրքական տնտեսության, ինչու չէ նաեւ արտաքին քաղաքականության համար կամ նույն կերպ անդրադարձ կատարվի Թուրքիայի հարավային ափին կառուցվող ԱՔՈՒ-ի միջուկային էլեկտրակայանի շինարարության ընթացքին 4 էներգաբլոկից բաղկացած հզոր մի ատոմակայան, որը կառուցվում է ռուսաստանյան նախագծով եւ Մոսկվայի կողմից հիմնական ֆինանսավորմամբ եւ որի կառուցման մեկնարկը նախագահներ Էրդողանն ու Պուտինը տեսակապով ազարարել են դերևս 2018 թվականի ապրիլի 3-ին Անկարայում անցկացված համատեղ արարության ժամանակ։ Եվ կամ Մոսկվային Անկարային խոստանա Ուկրաինայում իրականացվող իր հատուկ ռազմագործողության հաղթական ավարտից հետո առանձնահատուկ հնարավորություն ընձեռել թուրքական ընկերություններին իրականացնելու շինարարական վերականգնողական լայնածավալ աշխատանքներ մարտական գործողությունների ծանր հետևանքների վերացման ասպարեզում։ Մի խոսքով դարձյալ որոշակի սակարկումների ենթակա արք ու վաճարքի հետեապես եւ լուծելի հարց է։ Ինչին կարծում եմ ականատես կլինենք, եթե ոչ մոտակա, ապա ոչ այնքան հերավոր ապագայում։ Բայց դա չէ միակ էականը։ Սորջիում Պուտինին հաջողվել է Ալիևին համոզել, որպեսի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը հետաձգվի անորոշ ժամանակով, միջև հակամարտ կողմերի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար կարգավորման փոխընդունելի տարբերակ գտնելը։ Դարձյալ անորոշ ժամանակով, թե ինչքան բանակցող կողմերից եւ ոչ մեկը որևէ պատկերացում չունի ու մենք պատկերացում չունենք։ Մենք արցախցիներս եւ մեզ հետ միասին հայ ժողովրդի գիտակից զգալի մասը։ Թեկուզ քաշ գիտակցում ենք, որ կարգավորման ռուսաստանյան տարբերակն ամերիկյանի համեմատ փաստորեն երկու չարիած փոքրագույնն է։ Բայց այնուամենայնիվ այդ անորոշությունն է, որ ոսկորին հասած դանակի տպավորություն է թողնում մեզնից յուրաքանչյուրի վրա։ Մեր բարոբանում կա, չէ՞ այդպիսի արտահայտություն՝ դանակը ոսկորինի հասել։ Ժողովրդական ասույթ, որ ահավասիկ յուրօրինակ ահազանգի պես բնորոշում է Արցախայության ներկայիս խիստ լարված բարոյահոգեբանական վիճակը, կապված մեր ազգային ազգագրական պայքարի արդյունքների եւ անկախ պետականաշինության մեր գործադրած ջանքերի ու ձերբերումների ընդհանուր առմամբ մեր ժողովրդի ճակատագրի վտանգահարույց աշխարհակահական տարածաշրջանային վայրիվերումների ու տատանումների ի վերջո արկա անորոշության հետ։ Իրոք դանակն արդեն ոսկորին հասել։ Եվ դա այն դեպքում, երբ մենք Արցախահայերս մեր ժողովրդի բազմադարյա պատմության անխտիր բոլոր ճակատագրական, անգամ օրհասական ժամանակներում երբեք ընկած ու մորթի ենթակա եզան դերում չենք տեսել մեզ։ Ինչքան էլ շատ թե քիչ էին մեր շուրջը խմբված ու մեզ մորթելու պատրաստ դանակավորները։ Եվ ինչպես մեր հերոսական նախնիած ռոքեր, այսօր էլ արցախցիներս մնում ենք նույն ըմբոս ժողովուրդը, պատրաստ եկուս քաջած ինքնազոհության գնով պաշտպանելու աստծո շնորհած մեր հայրենի բնորանում, ազատ ու ինքնաբավ ապրելու, գոյատևելու, ավելին հարատևելու մեզ համար սրբազան իրավունքը եւ ահավասիկ Արցախահայության կորովալի այդ վճռականության հերթական արտահայտությունը դարձավ հոկտեմբերի 30-ի համաարցախյան հանրահավաքը Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում ավելի քան 50 000 մարդու մասնակցությամբ։ Հանրահավաքում հրապարակված հայտարարությունը որ նույն այդ օրը ժամ առաջ միաձայն ընդունել էր մեր խորհրդարանը Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը մեր ընդհանրական ոչներ Արցախյան հիմնախնդիրը որպես խաղաթուղթ օգտագործելու բոլոր այն ջանքերին, որ գործադրում էին եւ գործադրում են օտար թե հայաստանյան որոշ քաղաքական խաղամոլներ Մերվշրական այոն համընդունելի միջազգային օրենքների ոգուն ու տարին համապատասխան ինքնորոշված Արցախի անկախությանն ու ինքնիշխանությանը, Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչմանը, Արցախի բռնազավթված տարածքների, այդ թվում Շուշի, Հադրուտ քաղաքների մեծաթիվ հայկական բնակավայրերի վերադարձման իրենց օրինական տերերին, պապենական օջախներից բռնի տեղահանված հայրենազուրկ դարձած տասնյակ հազարավոր արցախցիներին ճշնամու կողմից բռնազավթված տարածներում հայկական պատմամշակութային հուշարձանների նյութական եւ ոչ նյութական արժեքների բարբարոսական ոչնչացման դադարեցմանը Մայր Հարենիքի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի որպես Արցախայության անվտանգության գլխավոր երաշխավորի առաքելության վերականգնմանը Այո, նաև Ռուսաստանի Դաշնության խաղարար զորախմբի մշտական ներկայությանը։ Հոկտեմբերի 30-ի բազմամարդ հանրահավաքը փաստորեն ահազանգ էր Արցախի եւ Հայաստանի գլխին կախված մահացու վտանգի մասին եւ հանուն հայրենիաց բրկության համազգային համախմբման հայոց ողջ ներուժի իմի բերման հզոր կոչնակ ուղված համայն հայությանը։ Ես առավել քան վստահ եմ ու համոզված, որ ինչպես ավելի քան 3 տասնամյակ առաջ էր Արցախյան շարժման եւ ազգային ազգագրական պայքարի տարիներին, այսօր եւս համայն հայությունը պատրաստ է բռունցքվելու հանուն հող հայրենի ազատությանն ու անվտանգության, հայոց պետականության շարունակական կերտման ու ամրապնդման, ազգից ներկա եւ գալիք սերունդների ապահով պայծառ ապագայի այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, մեր նախնյաց ավանդույթի ուժով եկեք միասին ասենք. Ամեն։